Kunigų knyga, septintas skyrius. Štai, aukos užkaltė įstatymas. Ji yra labai šventa. Kur pjaunama deginamoji auka, ten pjaunama ir auka užkaltė. Jos kraujas bus šlakstomas aplink aukurą. Aukosite nuo jos visus taukus, uodegą vidurių taukus, abu inkstus ir ant jų esančius taukus, paslėpsnių taukus ir kepenis su tinkleliu. Kunigas visą tai sudegins ant aukuro. Tai auka viešpačiui už kaltę. Kiekvienas kunigų giminės vyras valgys tos mėsos šventoje vietoje, nes ji yra labai šventa. Auka už kaltę aukojama taip pat, kaip ir auka už nuodėmę. Joms yra vienas įstatymas. Ja gaus kunigas, kuris atlieka sutaikinimą. Kunigas, kuris aukoja bet kokio žmogaus deginamąją auką, pasiema savo tos aukos odą. Kiekviena duonos auka iškepta krosnyje, ant skardos ar keptuvėje, priklauso kunigui, kuris ją aukoja. Kiekviena duonos auka, aplieta aliejumi ar sausa, priklauso po lygiai visiems Arono sunums, kaip vienam, taip ir kitam. Šis yra įstatymas padėkos aukų, kurias aukosite viešpačiui Eikas, norėdamas atsidėkoti, aukoja dėkojimo auką. Kartu su ją te aukoja neraugintus papločius, aplaistytus aliejumi, neraugintus ragaišius, apteptus aliejumi ir smulkių miltų papločius, aplaistytus aliejumi. Kartu su papločiais te aukoja raugintą duoną, kaip dėkojimo auką vieną iš visos aukos skirs siubuojamai aukai viešpačiui ir tai priklausys kunigui, kuris šlakstys padėkos aukos kraują. Dėkojimo aukos mėsa turi būti suvalgyta tą pačią dieną. Nieko iš jos neleistina palikti rytojai. Įžadų ir laisvos valios auka valgoma tą pačią dieną kas lieka, leidžiama valgyti ir kitą dieną. Kas lieka trečiai dienai, sudeginama. Jei kas valgytų padėkos aukos mėsą trečią dieną, ji nebūtų primtina ir nebūtų įskaityta tam, kuris aukoja. Tai pasibjaurėjimas. Kas valgytų, būtų kaltas. Mėsa paliesta kuo nors suteptu, nebus valgoma, ji bus sudeginama. Kas nesuteptas, gali valgyti aukos mėsą. Jei kas, būdamas nešvarus, valgytų padėkos aukos mėsą, aukojama viešpačiui, bus išnaikintas iš savo tautos. Kas palietęs žmogaus, galvijo, ar kokio daikto nešvarumą valgytų padėkos aukos mėsą, bus išnaikintas iš savo tautos. Ir viešpats kalbėjo mozei, sakyk izraelitams, kad jie nevalgytų avies, jaučio ir oškos taukų, nustipusio ar žvėries sudraskyto gyvulio taukus, naudokite įvairiems reikalams, bet nevalgiai Jei kas valgytų gyvulio taukus, kurie turi būti paukojami viešpačiui, bus išnaikintas iš savo tautos. Nevalgykite jokio kraujo, ar jis būtų paukščių ar gyvulių. Kiekvienas, kuris valgys kraują, bus išnaikintas iš savo tautos. Ir viešpats kalbėjo mozei, sakyk Izraelio vaikams, kas aukoja viešpačiui padėkos auką, dalį aukos turi atnešti viešpačiui. Savo rankomis turi atnešti aukos dalį, skirtą sudeginimui. Taukus ir krūtinę jis privalo atnešti, kad krūtinė būtų subuojama viešpatės akivaizdoje. Kunigas sudegins taukus ant aukuro. Krūtinė teks Aronui ir jo sunums. Dešinysis padėkos aukos petys yra kunigo dalis, kuris Arono sunus aukos kraują ir taukus, tas gaus dešinį petį. Nes padėkos aukų krūtinę ir petį paėmiau iš Izraelio vaikų ir atidaviau kunigui Aronui ir jo sunums. Tai amžinas nuostatas Izraelio tautai. Tai yra pateptojo Arono ir jo pateptųjų sunų dalis iš viešpačiai sudeginamų aukų. Nuo tos dienos, kai jie buvo paskirti eiti kunigų tarnystę. Dalis, kurią viešpats Izraelio vaikams įsakė atiduoti jiems per visas kartas nuo tos dienos, kai jie buvo patepti. Toks yra deginamųjų, duonos, nuodėmės, kaltės, išventinimo ir padėkos aukų įstatymas. Jį viešpats davė mozei ant Sinajaus kalno, kai liepė Izraelitams aukoti aukas viešpačiui Sinajaus dikumoje.